poemezza cuirado cui rado cae mangiato. Articolo de Luisa Carroll. Mi hai un pasoi sur la voio de poemezza cuirado cui rado cae mangiato. Ocasis dum la tempo ciam mi shangis mi dietain dieta in cutimoin cae farigis vegetarana. Mi estis tridec quinia raja en mil naucent ciam tiu vivo shangio ocasis. Gis tiam cui rado estis fediga diga devo por mi. En la somero de tiu iaro, mi volis provi por tempan shangion de miai dietai cutimoi, esperante che, quelcae semainoi de speciala vegetarana dieto, recomendota desperta dietikisto povus plibonigi mian san staton. Tiel, mi electis unu el la malmultai vegetaranai dietikistoi, kiwi gius etiu tempe comencis malfermi la unuain cabinetoin en la lando. Mi ne povis cii tiam che li famigios cae estos considerata grava pioniro de la scienza dieto vegetarana. Mia unua cae sola visito ce doctor Benuri faridis melo stono en mia vivo. Ie mia surpriso, lia unuae demandoi ne rilatis al mia sano, sed al mia generala vivostilo, cae al mia generala pensmaniero. Ciam mi menciis mian poesiemon, li diris che li jam estas certa che mi realigos dramezzan plibonigon de mia sano, cae transiros al vegetarana dieto por la resto de mia vivo. Mi atentigis li, che mia persistemo ne estas suffice forta por realigi tion drastan, cat definitivan shangion de cutimoi. Li diris, por tio vi ne besonas per sistemon, sed poemetsan imag povon. Dr. Benuri mem estis poeto en la pola. Li shatis yogain meditadon cae fisicain exerzoin, tial li recomendis al mi libron pri yoga dieto. Tiu curacisto ne nur donis al mi bonain consiloin pri mangiado, ege helpis min plibonigi miam sanon, sed ancao instruis min pri kiel giui cuiradon cae mangiadon, pere de meditado pri la mistera sancta energio, kiu igas la agvon flui cae la plantoin cresci pri la bellezzo de fructarbeioi cae greno campoi. Mal longe li igis min conscii pri la spiritai cae poemezae aspectoi de vegetarana cuirado cae vegetarana mangiado. Post mia visito ce doctor Venuri, opasis al mi tre interesa fenomeno. Mi comencis rememori profundan psican traumaton en mia frua infanezzo, qui gis tiam mi preferis entombigi en la plei profunda in in de mia memoro. Terula shoko ocasis al mi circa un agio de tri au kvar, ciam mi ec consiis che parto el mia mangiajo fontis el la murdo de mildai calamintai pestot tio estis des pli corsuiga, char mia tuta imag povo istis turnigianta tiu tempe, circa la charmai antropomorfai bestoi, qui abundis en la bildoi de por infanai libroi, et ec circauis min ciel plus bestoi. Mia familio trapasis terure malfacilan tempon, clopodante convinci min daurigi la mangiadon post tiu shock. Ili successis tion nur certigante al mi che ne existas alia electo por homoi. Do multae tagoi mi ploris antau ciu mangio, dis mi cotimigis al circonstanzo civun mi credis ne evitebla. Circa tridec iaroin poste la conversatio con tiu dieticisto convincis min che ia existas anca valia e blezzo por mangi, cae nur por limigita tempo, ciel el mi estis supposinta, sed por la tuta vivo. Mi comencis per mesi al tiu in nebula e rememoro pri infanezzo reveni el mia subconscio. Subite mi sentis min ciel el knabino, qui es cara revo materi ijas. ci sento venis une un granda emozio, cai, char emozio nascas poemu madon, ci dovenis venis un explodo de entusiasmo por poem legado, cai poem vercado. Indas clarigi ci che la antropomorfa perspectivo rilate al vestoi tio estas la tribuado de homa psicologio al bestoi. Estas tute natura por infano, sed mal realisma cae mal justa el scienza vit puncto. Aliflanque, nei aina similezon inter la psicologioi de la bestoi cae tiu de la homoi, estas same nerealisma cae ne scienza sin mi persone electis me sal poion qui ut por mia natura compato cae simpatio al la i bestoi cae por mia respecto por ties sentoi ec se ili ne tu te cun homa i sent mi electis poi sintenon qui permesas al mi identigi metafore cun tivi viva quin homoi ia condividas cun aliai specioi logiantai sur la sama planedo. Sekve de tio, ciam mi pensas pri bienai bestoi, mi focusigas sur tivin aspectoin, civin mi shatas aliformi en poemain metaforoin. Doloro, plesuro, timo, curagio, amo, fido, l'archemo, chi patrina amo, besono de liberezzo, besono esprimi sia in sento in iel. La cilasta aspecto, a parte fascinas min, chi temas brificioi, iliai ai vocio estas ne por homai oreloi, cae tial, multai homoi forgesas, che fisioi ja estas vivantai estagioi, civi crias corsire pro doloro cae timo, sed faras tion pere de alt frequenzae sonoi, civi ni povas tro facile ignori. Ciu exista aina poeto in la tuta mondo, ciu ne niam sentis frustrigion, ciam lia au sia poet vocio mal trafis la coro in de indiferenta publico vivi sen culpi pri et la pleeta per forto alla lia vivanta estajo concepto nomita ahimso en la antiqua asia tradizioi esta sveshaine ne reali e bla idealo considerante la facton che ec microboi bacterioi cae damagemai insectoi estas vivantai estagioi. Tamen, rilate miaim sentoi pribienai bestoi, mi tut core condividas tiuin de Bernard Shaw, qui diris, la bestoi estas miai amicoi, cae mi ne mangias amicoin. Multai homoi sentas che estas mal facile shangi siain cutimo in primangiado, Ech qui amiri estas certa che tio utilus al ilia sano. Ili putime realigas tian shangion, nur iom post iom, revenas al mal nova cutimoi i quelc foie, provas an statavigi traditia in viant mangiajo per vegetarana i vegetaranae i vegetarana i vegetarana supo, cotopo Tiai nomoi de mangiagioi celas mildigi la nostalgion de la homoi, ciui cesas mangi viandon. Mi ne besonis tian strategion, char la gioio pri la realigo de mia de longe forgesita revo estis tiom emociiga, che gi malebligis ainan bedauron. Ec de ciam mi shangis mia in dietain cutimoin, Ciu mangio asociigas cun poemoi cae cantoi en mia menso. Ciu mi meditas pri poemo ciun mi legis, au ciu mi creas mian propra in versoin, miai cuirado cae mangiado farigas novai spiritai aventuroi ciutai. Tamen mi ne complete rompis la familiaen cuir tradizioin, esemple uno el mi ai play of time mangiajo estas mamaliga i u spezzo de mais cacio vere populara in Rumanio mi anas kigilando alia rumana mangiajo ki un mi juas estas sarmale de post risobuloi volvitai en brasic folioi cae la listo suffice longa porque mi ne suferu pro manco de continuezzo in mia ciutaga vivo. Anca la maniero lau ciu oni presentas la mangiagion sur la tablo, povas inspiri rememoro in priconatai poemoi au instigi iun crei poemoin. Esplorante per interretto mi malcovris che multai belegai floroi povas decoratii nia in tabloin, ne nur en flor vaso, sed ancau kiel bon gustai cae bela ingredienzoi de niai salatoi cae aliai mangiajo. Facte, en quelcae restauratioi mi vidis glaciajoin cae fructosalatoin ornamitain per rosae petaloi. Foie mi preparis belan cae bon gustan salaton, mixante flava in petalo in de cucurbeta floroi cun folioi de rugia brasico kai verda cepo ni planas experimentoin in anca cun alia i floro cutime mi ne havas pacienzo nuzi recepto sed usas mi animac povon por experimenti ciu tage novain, cui reain creajoin. Mi fiascas ofte sed ciam ocasas al mi crei bon gustan vegetaranan manciajon, mi consideras gin veran poemezan realigon. E la facto che mia poemezza dieto influas tre positive e mian sanon curagigas personoin circauanta in min pliigi la procenton de plantoi en siai dietoi. Miai nepo cal filino farigis vegetaranae, ci lasta igias ec vegana lasta tempe, cae mi prova segvi sian exemplon. Mi esperas che la evoluo de la tecnologio fin fine al statavos la bucilio in per granda laboratorioi laboratorio por mal molte costa cultivita viando, tio estas viando productita per cultivado, de bestai celoi al stata ol best ti Tia visio ne plu estas mal proxima, char cultivita viando jam existas, sed cia productado ancora onestas suffice mal multe costa. Tamen oni supposas che gi faridos pli cae pli facile havebla por ciui. Mi esperas che tia grava shangio havos grandain ecologiain avantagioin, plibonigos la sanon de la homaro, neniigos la malsaton en multae malriciae regionoi, calcisigos multae informoin de cruelezzo contra ubestoi. Concerne la poemezzan aspecton de la cuidado, mi supposas che homoi preferus pensi che la fonto de sia viando estas bela moderna laboratorio ol buceio in tiai circonstanzoi, la etica aspecto de la homa bieto malaperus, cae aina electo dependus nur de la curacistae recomendoi cae de la individuai gustoi.